Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հուլիսի 5-ն է տարվա 186-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1954 թվականին Elvis Presley-ն ձայնագրեց That's All Right անունով իր առաջին երգը։ 1962 թվականի այսօրը Ալժիրն անկախություն ձեռք բերեց Ֆրանսիայից։ 1995 թվականի հուլիսի 5-ին ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Հայաստանի Սահմանադրությունը Հայաստանի իրավական համակարգի հիմքն է, երկրի հիմնական օրենքը, որին պետք է համապատասխանեն մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը։ Սահմանադրությունը նաև արժեքաբանական գաղափարական փաստաթուղթ է, որը սահմանում է հասարակության կազմակերպման ամենահիմնական սկզբունքները, որոնց գործնական կերառմանն ու ամրապնդմանը պետք է ձգտի պետությունը։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախությամբ վերականգնմամբ անխուսափելի դարձավ նոր ազգային սահմանադրության ընդունումը։ Այն ընդունվեց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրակրվեով։ Սահմանադրության ընդունումից հետո օրը դարձավ պետական տոն։ Սահմանադրությունն ամրագրեց Հայաստանի Հանրապետության բնույթը որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական եւ սոցիալական պետության, հրճակեց մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանեց հանրապետության կառավարման ձևը հիմնված օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի վրա։ Սահմանադրությամբ ձևավորվեց կիսանախագահական կառավարման ձև, պետության գլխին հանրապետության նախագահին վերապահված լայն լիազորություններով։ Այսօրը պատմության մեջ 1996 թվականին Դոլլյանն ու ոչխարը դառնում է առաջին կլոնավորված կատնասունը։ 2012 թվականի այսօրը Լոնդոնում բացվում է The Shard անունով եւ 310 մետր բարձրությամբ Եվրոպայի ամենաբարձր երկնաքերը։ The Shard անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է բեկոր։ Այսօրը ծնվել է 1813 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Դը Կոստաննու Պոլսեցին։ 1855 թվականին Չեխթավջութակահար Հունան Վիհանը, 1880 թվականին մեկ այլ Չեխթավջութակահար Յան Կուբելիկը, 1889 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող, բանաստեղծ եւ դրամատուրգ Ժան Կոկտոն, 1911 թվականին Ֆրանսիայի 19-րդ վարչապետ Ժորժ Պոմպիդուն, 1949 թվականին քաղաքական գործիչ Պարույլ Հայրիկյանը, 1957 թվականին գեղասահորդ Ռաֆայել Հարությունյանը 1958 1980 թվականին ֆրանսիացի դերասանուհի Եվա Գրինը, 1987 թվականին հարավկորեացի դերասան Ջի Չանգ Ուկը, 1990 թվականի այսօրն է ծնվել ֆուտբոլիստ Դավիթ Մանոյանը։ Այսօրը տոնում են Հայաստանում սահմանադրության օրը, Ալժիրում կանաչ հրվանդանում եւ Վենեսուելայում անկախության օրը։ Այսօր հուլիսի 5-ն է, տարվա ավարտին մնաց 179 օր։